aste buruntan ere Euskaligatiak kirol zelaietan eta kantxetan ibiliko gira, larun batean lehenik futbola, zefabiko derbi haundia iruak eta erditatik goiti, Tide desan zelaian bayonak angelu errezibitzen du, piskat berantxago seiak eta erditan, errugbia jandoze zelaietik zuzenean, topa malaueko partida, bayonak lioneko lu errezibitzen du, hilalabiziko partida jadanik esuri urdinendako. dako. Igandean federaletako errugbia maulek zigorturik oloruen jokatzen du agden kontra, baina handik ere zuzenen izango gira, eta ondotik bostetatik goiti pilota izanen dugu baionako modernetik amaturen frantziako finala binazka trinketean, Euskal Herriko xapeldun gazteak, Kibisarriko ospital eta gizan dut, zarexeiko holtzomendi eta osafrenen kontra. Euskal Irratietan, Euskal Irratietan, lekuko kirola zuzenean. Eta Kirol Sola sariko gira hemendik goiti ere, bainan zelaietaz kanpo, jokoz kanpo emankizunarekin, atxaldeon olatze eta pantxika. Atxaldeon bai eh, guzieri eta gure gaurko jokoz kanpo saioa, asten dugu segidan. eta gaurkoan uh, eh, mendile asterketa bat eta errukbia aipatuko ditugu pantxika. Hori da, olatz, eta mendi uh, lasterketa berezi bat, eh, izanen da, elduden otxailaren sortzian izarben, agendetan notatzen alduzue, izarbeko trail xuria deitzen da, horren aipamena, zurekin eginen dugu errik altzaze behatxaldean. Eta bigarren eh, partean errukbi azariko gira, mauleko errukbi taldeko gilen girez diokolaria gurekin baitugu, atxaldeon zuri ere. Bai, bai. Eta hori tarazten dizuegu, zuen galderak ere telefonoz egiten alditu zuela olatz. Bai, eta telefono zenbakia egun esiberoko botzan bai gira 0 bost, bost behatzi, bi sortzi, bi behatzi, sortzi behatzi galderak edo oarrak, ez da arazorik beraz, nahi bat duzue parte hartu gaur gurekin, hau da telefono zenbakia. Mendi lasterketa baten aipamenarekin asgiten itzeman bezala, e, bigarren urtea da espaniz trompatzen, izarben trail xuria antolatzen dela, errik zepe hori da, bigarren urtea edo? Bai, bai. Eta uste dut, jaz, e, izigarria rakastatxua izan zela. E, bai, lehenien uh, uste beno habo harrakastik genuen eta eta ordin bigeren aldin nula behar genuen egin, eta ordin eh, hunen beste ez ehun eta goatu, ba, eta bi bi zirkui egin eta egun hartan izahabako eh, stazionia giha hontu. Ara, haunditu eh, zirezte, eh, ganen dugu, eh, lehen edizionetik, harrituak izan zirezte, uste dut eh, bere ala, bete zirela lasterkari kopuruaka? Bai, behala, jakitez, bantaian ez dela beste lasterkarlik eta... Usian eh, lehen eh, urteko hilabete hoietan, inbeia beti e, eh, kirol zaliek, amini bat e, indare ikusi beste hilabeten tordin. Egia bade hilabete hoi zinez juntzen egiteko lasterkaldi baten, eta geho pada egitia gune batetan nune beita elhur, horreke arrakasta ikinten. Hori aipatuko dugu, uh, xuxenki uh, helurretan korrika egitea zer den, baina uh, behar xuxen antolatzaileak? Nurgiren, nurgien, euh, ba, eta uh, Loran argindegi haik uh, uh, trail du barretu zantolatzen din euh, potiko bate bai, eta ni, biga. Hala, biga? Justo, eta ego preforste egun hartan laguntza lehiak, euh, hunen beste behar beita ebai, eta bestelan bilkak bi eta egiten. Loran argindegi ez da pilotaria? Erik. Ez, ez, ez. Ah, bada, baita beste, beste pilotari bat loga egin dengi, agitua nintzen. Ez, ah, izena, izena Euskaldun dikuena, ez dik eh, ados, Euskaldun. Ados. Baina hor dion, eh? eh? mendizalea pasionatuak ziste? E, pasionatiek bai, e, han sortuike bai, etordin, bon, emeki emeki, Bai, bai, bai, Laurent Gindegik ebai, trail luziak egiten behitutza, eta antola zaletane, bon, harrakasta eukeite behitu betrailetan ebai, esperientzia eta eta nik e, ene esperientzia tipia ikarten beite jot, eta geho jakitez hana iben izlanine, haintako zinezeko sobeita. Gien giraz, eh, bai uh, rugby dugu instante zurekin, eh, maule dugu. Eh, ez dugu egan, baina mm, eh, zure laguna hauai uh, bitxok uh, ez da jeten alko egun, azkenean donostian baita. Bai, ah, han egon da ez da jinen, meraz bai. uh, tampi beretako eganen dugu. Bai. Eta tampi guretako ere. Mendian, ibiltzen zira? udan, bena, udan amini bat bai, bena, ez lasterkan uh, gizon hoik bezala. Ah, Kompatibila da rugbyarekin? Euh, ça joue un bon euh, c'est touché. C'est bon, euh, va dire que euh, euh course à l'UC donc c'est tout ça que rugby ez une euh, course que hmm. c'était ça. bai. est-ce alda ir. Ori konpatzi gada rugby bon, est-ce que tu te professionnel d'une une ta Ez kayak à go. Hordion, uh, e, kokatu behar dugu, pixka bat e, ezagutzen ez duten entzan, nahi zuta pentsatzuten e, denek ezagutzen dugun, salmarti erritik urbil, uh, zer ahetako ere muetan da, siberuako lurretan, nun? Uh, muga. Mugan. bai, sentazi gainti batetan, eta lanan barrituz beste gaintin, eta izahbe lanan barrituzen... Uh, Gunia, beita, oian handi bat, eta oiala hoita zazpi urte han Eh, estazionia, behitzen eh, mendiko bide, eguran ekarteko eta halaz egin eskidefon eh, estazionia. Ara, ba, salmartiari handira pistak, eh, jausteko pistak, hor izahben da gehiago ski nordik deitzen bai. dena, ibiltzeko beraz, hmm. Ski nordik eta jaketa. Jaketak ere egiten dira? Bai, bai, emia handi behituk eta zinez lasai-lasai e, e, e, gunia ez sobe eta gehitientako, enfin gehitientako, jente adinezko, jentientako, raketentako zinez eh, gune gune huna baita. Leku edekak? E, eh, ba, mendia, mendiako hori betia eh, saluik eta lanap eta odei eta ebi eta lehura badelaik ez, no, geho bai altsatzen delaik zinez. Ordan, elujetan dela ere janen dugu, ba, badea elujik memento untana. Ez, oi, aizten zu hantik eta ez duz elur hantik. Egia, bai. ez da elujika. Bai. <laughs> izain da? Bai, pentsa di bai, ez bada e tanbi, lasterkana ikutut eh, lur belzin, eta jo, balin badi elhur freska ebe, elhur freskin, eta mendia, mendia hartuko dizi eh, aizalek eh, jinen den bezala. Ba, galdera simplea da, baina lasterka iten alda, ilugain bai. zangoak ez dira sartzen? Parte damatuik den gynien egin bai, eta jo beste parte bestela nahi segi beritzateke lasterkaldia, atzamaiten dugu gune, gune desberdin, masiela edo silonka edo zerbait amini bat uh, akiditien habose. Mm. Materiala berezia behar da? Uh, zapetak? Uh... Materiala guk, uh, enfin, guk bortxatzen titiaguk heitie pantalu, enfin, kolan luze bat, E, trikot luze bat, bo, eta buko bat. Ala, sekula... Buruko ere? Bai, Bai, sekula... Zendako burukoa? Ja, e, bai, enfen, enfen beho tarzun handi egaltzen behita butik, eta negian e, sekul bat edo zerbait edo estriputipi bat, belhaim bat edo... da, eh? Euh, bai, Galtza bai, luzia, bai, eh, reglamentian, eh, ez titiagu, ez titiagu hun hartuko, sortez eta... Mhm uh, debardeur taik ez dut zateko lasterkan. Ba, ez dira... Otsailaren sortzi batez... Gertatzen da? Tomaitzu agertzen? Izan bat ian urtein bai. Ah, bai. Ba, be, bon, arra freskatu jagu. Zapeta, kemen niko zapeta normalak. Bai, normalak, bai. bai, bai. titi rugby kampuekin eta... Ah, bai. Nabo, pff, bost kilometre egitia elurin rugby kampuekin ez duka iza. Fa ez diapentsatzen. Zertu ustez. Makilak eta... Sumaitek bat iti makilak. Ez denek ez. Ez, ja. duk aski luze jaskin eh, korpitzan osuan eh, lanien aiazteko. Ordin, eh, makilak hartuko dutzeko eta hamar behorik behorik eta hamar ehun kilometrantako, Stipalio Hala, me, lasterkaiten alda, ala ere pista damatu horien gainean. Eh, bai, eh, egun hartan, Zangoak bai. ez gira sartzen, ez gira blokatzen, eh? Ez, ez, egun hartan ez dutze sartzen, geho, bestetan malin badel freska sartuko dutze, eta... Abai, ah, eh, ba. ere hor jana. Bo, mena... lehatu, batzu erortzen ah, dira? Ez, eta... kolpaturik izan duzie, jaz? Igan amini bat flak edo abat zumaiten dako mena hori horre pentsatzen dutzu, ikor prestatzen dutzu egin izen betezik, bagin ditzen uh, eh, zukurrizteke bai, eta gero skuter bate bai, sekule behar bazen eman eh, sekursak, eta mo, hoier pentsatzen duzu. Lasterketa normal bat, eh, enfin normal bat, eh, elurri gabeko lasterketa bat baino uh, da, pixka bat? Uh, lan juz ez, geho hamalau kilometran, hama bost, kajik hama bost, ba, bai, egiteko usien hogeita bost, hoita sortzi minuta habo, zaiko duk ezik ez bidien gainen edo. Ba, ez da, ez da behar seurtasun, uh, enfin, or, ikusi, uh, aipatuzu uh, skuter, uh, ez da behar seurtasun gehiago? Ez gukiago behar, bai, antola salek, antola salek, bai, bai, bai. bai geho besti, Antolatzen denak oinintzen baita. Eta egin behar dira egin behar dira. Eta egin behar dira eh, duzu zu behaz eh, eh bat edo goi minuta gehiago emaiten da usaien amaino, amalau kilometro egiteko ba, nahi du fisikoago dela? Ba, fisikoa eh, elhurak ez balin bat espazi sartzen elhurin bon, aiza, jabaziko duzu den boinkai bat mena suposa elhurin esartzen bali mazi, prefursta behartu zu belhainak altxatu eta han indar habo galte egiten diz eta mm. hola. Berba, abiadura ez da berdina ere? Ez, ez, ez, ez, ez, ez duz, deuze, konpaitzeko amini bat e, haina bezala, itxas bazterin, e, ahi bazin da, lasterkan. Xablean, xablean hartzea bezala. Berdin txuda, bai, xablean bai, bezala. Bai, bai, hurun dugun gogor duzu, eta nune zartemetuz txukadea e, mardo, eta han ez duzu bat ebera. E, nola jentzai zue ideia, uh, ara, trail xuri bat antolatzea e, lurretan? Trail, ideia, ideia, ideia, ideia, pentsatzen ditu behar dene, eh, ofen, ideia pirenetan uh, laugerena, heben uh, gu egaintien lehena, prefusta, ofen, prefusta, e, lehena, otakan bigeren, uh, hiu eta fonromeu xena, ofen, pirenetako uh, mendikatean, egiten mm eta ideia ze behar zen egin eh, ski, ski, ski lasterkaldi bat eh, ez du eh, jakitez behar duzu lehur, behar duzu gaiza hanitz, hor lasterka finalin ez bali made elhur alduz egiten, ez bali, voilà, bali voilà. Eta... Mun... Pa parte hartua zenuten, zuek ere, do ikusia, holako lasterketa bat? Ikusi, ikusi bai, lehenak izan meitia, enfin, alpegetan, et uste, lehen, lehen, dan le central, bai, bai, bai, bai Ala, esperientzia polita, pentsatu eta rakastatxua, nola jaz eh, bere ala izen emaiteak bete diren. bi ibilbide badira, eh, bai. edizioan, bai. jaz bat bakarrikoa zen. Ian bat. Zonbatikoa zen ja. Bera, enfin, handia, hamalau, hamalau, zazpiehen, hamalau, dependitzen dizu. Eta urtean eman duzu beste bat, Zortzi kilometrakoa? Bai, tipi bat. Tipi bat, eta dena, dena damatien, ordin, wala, eh, uh, etxobea bortitz, eta justokin, uh, trebe edo hasten jenek, edo nahi badi Gante bat ez lasterka nahi gaini hartan, be, egi, pada, wala, uh, lasterka nahi. be, bai. bai. ala ere, uh, begiratu baitut izen emaiteetan zer hartan zirezten gutxi gora bera, amalau kilometrokoak arrakasta anitzez gehiago badu. Bai, bai, bai. bai. Ebe gaur uh, eh, kasik bere eta berroita hamaretan hamalau geren hamalau kilometretukuan eta berroita eta zerbait sortzian. Eh, Oe kasik hi uehen ba, eh, Ah, ba, bai. diferentzia izugarria da. Be bai, e, ne ustez lifentzia, e, bo, ez duzu handie sortzitaik eta hamalau eta, ordin, bo. justuki, pentsa zitaiken behar bada Zortzi kilometrokoa nahiagoko izanen zutela, gehienek ez, bate? Bo, ez, egin dizugu sorti kilometra justo eh, be, nahi bazienek e, voilà, esprabi lasterkaldi bat elurin, ukende zen pada. bestek ez peiti hoie egiten, hori mm -hmm. ge, amini bat izateko. Erik Altzazebe, moda da, hoa imendiko lasterketetan, eh, egan ezake moda da, gerozta handiago, gerozta luziago, gerozta zailago, ikusten dugu eh, trailean ultrak e, modan emaiten dira, rakasta handia badute. Zuek ere, horra buruz joiteko sedea izan zinezakete? E, muda bat ekeltu bada, mena, ene ustez argi belginen gutzak bai? hein, hein, hein bat eta. antolazalek ez tia habo arriska hartun egiti elasterkaldi luze, gogor eta bortitz egin oztako jentekin. Zendako? Ebe sekursen aldetik, e, aldetik, eta lasatzen jalaik bere edo hiue hun edo boste hun lasterka, lasterkai mendin, ez dakik, hoi, hartaldi bat bezala, duk boste joan ardil, uh, igorten diala imendilat, dilat, ez dakik zehen eta uh, <laughs> noa junen dien. Ordin, uh, eni ustez behar dik, uh, nuz paizt ez eran, hartako diak guk mugatzen. Ba, beste, aipatu dituzu, beste hiru lasterketa badirela direla Pireneotan, Forromeu, Kotore, amalau kilometrokoak dira ere, edo luzeagoak badira? Ez, ez, ez, ez, otakame ez, ez, din gaua zartu ah, ah, fein, eta, e- arastia palilat gai? eta gio azken uen e, gai, gai, gai beti memento hotzenean <laughs> bai, kasi, bai, bai. eta somat kilometrai, egiten ditu? ez takit, ba, gio behe hogei hogeen altin Ope. uste dit fonrumeko luzeago den no, ez da posible uh, ultra trail bat eh, mendian? Hor, erraiten duzu, eh, berriz jinen girela eh, egan ezagu eh, distantzia, hein bateko distantzietara, e, izan izanen da ere laganean? Bai, justo, hoita hamar kilometra. Eta, hoi, distantzia hunna duk ez duk... Hoita hamar kilometra hontxa da? Bai, bai, bai, bai. Bai, lehenek ezaiko die hiuen eta hiuen eta laurden baten gutiko behea. Geo azkenak eltu bat aiko dik seioen, mena... Euh, voilà, ez, ez tuk berroita hamar hiutan hoge, ez, ez jate gaiten mugatzie kilometrak, eraiten jat mugatu beharko zai jela jente, antola zaler eh, jenten kondizionia. Ah. Zeta hor, oita mar kilometra baina zaila, desnibela ahondia ekin. Bai, mendia duk. Apal partitzen iz, go urentzen iz. E, ez da bateri lasterketa mota berdina hor jaz. hor ikusten dugu, amalau kilometrokoan, bosteunta berroita hamar metro desnibel. Hmm eta biziki igaiten da pixkat, baina ez sobera. Bai, bat duzu eh, bizikletan egiten den bezala de kasapat. <laughs> bai, hor, egin duzu hori. Goiti behiti, bai. goiti behiti hor Uste duzu, Erik, eh, uste duzu, abidez, ultran, Euskal Traien egiten den bezala udan, eh, ultra hori tipituko dutela, dokenduko dutela? Ah, ez, ez, hori ez jatroi erraiten. Ah. nik ezagutzen jatia bazten indinak aurten ultra, ultra traiekua, eta Voilà, ah, hori prestatu da, baina zomba dira ultran, uh, eh, pantxika... Eunta piko dira, eunta berroita mar. Eunta berroita mar horiek prestatuak dira ultraiteko? Bai, eh, enfin, nik, nik, unten, enfin, nik eh, kirola hori kustenia, despahiz kapaule egiteko, hei juiten, ez duk, eta... Hene ustez antolazalek hortapuzun entutzak, ez dutzak abu, ez di arriski hartun. Zenta hor eh, antolatzailek zer galditzen dute eh, medikoaren agiria? Nahi. Zertifika bat? Eh, Zertifika. Lizentzia bat? Ez dakite zen maila duen lasterkariak? Bai, mena, bai, ultratrai monblan egiten jalaik, behar dukunen beste puntu. Ah, olako bai. Bai. bai. bai. Eta segure diagonal defua ebai, bai. beste puntu. Donk eran behin edo, bi aliz edo, hi urtin, badiala deja lasterkaldi gogorik eginik eta kapaula ezal bai, bai. egitea. Ba, dena dena, ezan eh, duzu bezala, prefetura galde egiten dira baimenak eta antolatzeile behar dituzte ala ere garantia batzu eman, sigurtasunaren aldetik egiten dutela behar, behar dena. E, bai. Eh, adibidez galeinen hau zuen, kilometroko uh, eh, distantzia batean edo sortzi kilometrokoan, badira javita joma bai. edo jateko, edateko lekoak? bat kilometra guziz? Eh, hamalau kilometrakun, hama, hameka geren kilometran? Hameka geren kilometran? Uf, berda, hai. iraun hameka... Hai, azken hiuak zinez gogor behitin. Horti da zailenak? Eta sortzian bos gerenin. Ados. Hmm. Oian bat eh. izanen da bako txian. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta, odela, bai, fein, bat bako txin eta hamalau kilometra sortzian aintzinin egaiten behiten, eustez eh, goxe den aldik ez hartzen nahi badu zerbait. Eta ez zer emaiten da, mendian, negu uh, elujarekin, uh, gauza bera dira, zerealak... Uh... Bai, eta jo denak beho. Bero, bai, ara, salda beroa eman ez? Ez, ez, hor, uh, javita jamentin uh, tia. Dutia. Uh, hur, hur bai. behoa, eta, eta, eta gero urentzin salda bat. Ados, helmugan bai. hori, berotzeko untxa. Bai. Ordean, uh, eh, laguntzaile gukti gora bera, lasterketaren eh, antolatzeko? E, eh, hoita zazpi laguntzale guti gu behea zirkuian, hama lau kilometrako lasterkaldin, eta jo, hau dela ah, hamar, hamar bost jente Habu, bero eta hamar bat jente. Ados, gero, ba, ezan duguna, salda eta horren prestatzeko, eta bai, bai. laguntzaileak behar dira. Bai, bai, bai. Egeski, atxe maiten dituzue? Eh, bai. Galte... <laughs> Ah, me da, deia zabaltzeko, eh, laguntza behar bari maduzue. Eh, eh, Galte egitez urro er, enfin, adiskider, familiai eta ingun indien jenter, eta bai, bai. Ara, parte hartzaile uh, mugatzen duzuela, errandugu, zorbat bai. mm. etarat, uh, malau kilometrokoan? Uh, bere egun eta hibutan oita hamar. Lehen da irutu nita bat leku gelditzen dira ahas guti. Hogei bat. Hogei bat. Mm. Beraz, eh, internet gunerat joan ez? Bai, egiten duzu traiblan gizarbe dena gahatuik, eta gu ezita lai eta han eh, eskreitzen. Bai. Salbu heltu bada ikusiko azken egunetan mugatuko dugunez eh, heltu bada bero hamar eta habo edo galtuen bea, denboan bea ebai ikusten malima dugu depresiunea bat la... pieste, enfin, acheter va lehen edo c'était ce que hartun habo. Ados. Ba, epatuko dugu eguraldia, bakarrik uh, egun hortan nola pasatuko den, goizian goizik arribatuko dira lasterkariaka? E, eh, hoi, hoi, den bi, eran endikuz ja lasterkaldi ebedeatzu terditan hasten dugun edo duez. Eh, elhura balima dugu bidetan, beharko zikuz lehenik bidiak xahatu, lantu, gentia, heldadin emeki emeki gaina. Ez da, beti egina hori? Bai, bai, bai, bai, bai. bai Mena, jorten balima zaizu beroita hamar santimetre elhura, mm. gaiaikin. Voilà, bidi perdizte den boak eta hunen beste den behar behitue bai. Ordin, balin badel hurrez, tukez behatzu terditan hatxari mena bai hamare terditan, bo hamekonetan, bardin eh, gutako bergei zaduzetiz, asolik eta lasterka jandako, e bai. Ara, otxailaren sortzian egitea, bon, kutsua izaiten alda, e, eh, tempesta bat izaiten alda, edo elu gani, zegun mhm. ortana, mm -hmm. Eh, ez ez tatzen da, kasorietan edo ez, e, ala ere atxikitzen da? dit, bai, bai eta bai nik, maite dugun mendia den bezala. Eta ordin ez badi ehua entelegatzen, ebe askidik ezi zi izaikin egoitia ohin, eta... <laughs> eta bestiek jeikitzen denak eta jiten izahaba lasterkan lian egitea, bada eskizu hostuko dela, eta ha, ah, bada. Lanu egiten manimadu, argiak hartu, eta hori bai, guzia. hoi, gue, gue eh, lan aduzue, lanu huo bali hamar metrataik ez hartia jalon bat ez da din gal, ah, ez da din, uh, eh, Hori guziak sekurtazen dituzue. Bai. Ez da, ez da anulatuko. Ez. Ez, eh, ba, balin bada, e, eh, eh, tempesta handi bat. Ba, eprefusta balimada, balin bada, balin depresiun animal bat ikusiko, mena, ez txat, egunko egun aikin ez txat ikusten ez ez Eta, e, janduzu, elurra egiten balin badu, damatua balin bada ere, elurra gainetik pausatzen balin bada? Bo, damatian, uh, e, damatui palin bada, hiutan hoita hamar kilo, ez duz, uh, suga sartzen. Ez? Eh, best, geo, beste partin bai beste partin han beharko ziezi belhainak altxatu bai. <laughs> esperientzia polita bat eh, izaiten alda, holatzu, sortzi kilometrokoa. Eh, <laughs> Ez, enta, errandu, iru eta markiro untxaitu <laughs> ah, nola, ordean haipatu dugu. Uh, trail Runner elkartearen kide zidezte ere. Bai. Hori, importanta da, zenta ingurumena zaintzen duen, edo ingurumenaren aldeko urratxak Definitzen defenditzen dituen elkartea da. Zer urratxe egiten duzu ezuek zentzortan? Be, un Beste gaiza galte egiten daizi, holako fundazionean sartzen zilaik, eran, ofen, gaiza simpliak, xan hitarzuna, eta bi hamenin, ez zen jendek ikus izan dela lasterketa bat eh, bezpean. Ordin, eh, egun hartam erduzu azkenen gibelien uken jente xahatzeko, um, jalona elkitzeko, eta deuze, deuze, deuze mendien agi. Eta gego beste gaiza eba, en zuhit ze, ze baden, mena geho, hola, hoi, ene ustez uh, elkarte fundazione hoi sortu beita beste antola zalekin, eta erespetia, mendien erespetien aldetik, eta uken dezagun... Uh, Yuken ezagun simplezia, ikasten duguna mendin, eran nahi sakolan eh, begia gaiza, eta... Hori, jaiten duzu ere, lasterkarieri? Bai, bai, Ez bai, bota zuen uh, zikin, uh, paper edo, badira hor, produktu bat zuola bai, bai direnak, eta bai. botatzen direnak bai, bereala. Atxikitzen dituzte, jendek? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, men, mendian ibiltzen den uh, jende hori, oai, aski disiplinatua da, zentzu hortan, asteko ingurumenarekin eta... Ba, eta gehu, euh, enfin, euh, euh, ez denak, eh? Ez denak, eh? Ez Bat ere, bai. eh, dira, dira, produktu batzu sartzen duzu afuan, txak, mm. fite, eh, zapatzen duzu eta botatzen zu, hainitzak. Hainitzak, ez dira, ez dute, Gero eta gutziago baina ala ere. Bai. Egiten da. Geo, geo, ba, ba, kocha begiz, eh? Ba, ba, ba, ba, ba, bai, bai, parte hartzen dutenak erraiten duzue, hala ere, kaso egitea? Eh, bai, bortxaz bortzaz, bortzaz. Basoak? Uh... Eh, Be, basoak bat itzie, un hartzen, dut jelai, bat izi, bat izi, zaku edo hi, bai. hogei hoita hamar berogei metratan, eta eni ustez, eh, ez duzu behar bi kilometra trago baten bai, edateko, bai. edaten duzete, jo, pausatzen, eta... Gero ingurua garbitzen dituzue? Bai, bai, inguetako, bai, Eta odela, guk xantza duguna elhurien dena ikusten behitan. Bai, egia. Bestetan ez behita gehi, eta hor, egia bade, guk e, e guetako xantza. Ba, da, elurik ez palimada, ah. ara Bo, ustez, baduk da, eh, bai. eh, bada hilabete bat, orain. Bai, bai. Eh, beraz, eh, ejan dugu, beraz, bi kide edo bi presun asistela antolatzaile, mena zu ere, siberutarrak taldeko kidea zira, hala ere, bai. baita lasterketa talde bat siberuan, siberutarrak bai, deitzen bai. Siberutarrak eta guk uh, hekin antolatzen dizugu behar behitugu federakuntzan abeae, asoantzen abeae, el, el, el, bat eh, atletizma elkarte bat, eta preforta sibeun bizitzez, eta lojan argindegi ebai eh, hetan lasterka, eh, kursa, lasterka egiten dugula, hen izen nina eta din, eh, zentzia zizun eh, hekin aitzie zerbaiten egiteko. Badakizu somat kide baden eh, elkartean? Ege eh, e, bade haia mini bat galdu xein, <laughs> <laughs> ez dakitxo beha. Badakit, keiten ditzat, wala, bena, en zun haia ujartu, wala. Erra nahi duzu ez zirela sobera eri hor dian, lasaketetan? Ez, memento honetan etxo beha, Ez denbora eskasez edo... Okupatu da, bai. da, gai az mi behu egitez bena ez. bena gustuko duzu? Bai, antolatzeko, pentsatzen dut, maitatu behar duzula disiplina hori. Bai, bai, bai, geho nik egin nik ukendit, ez titegiten bena, aizago duz egit, antolatzie deja bat duzula eginik gaizazu maitik ustan dut zezpeitutzu nahi zuk eginik. Luziak ere? Uh, berroita hamar kilometra eta bai, bai, bai, elkarte batetan, eta kirol elkarte batetan ez behar megat, uh, eh, eh, ala, guni ala. Uh, eh, mesu bat, eh, behar bada, kurrikalarier, elurra entxatzea, merezidu entxatzea? <laughs> bai, bai, mesu bat, eh, preforta, eh, espan, eh, espalitz hogei lekubea, eranik ez, jaizte, saldun, <laughs> ez dakit... ondo oh, mena, ondoko urte entzatere, bai, bai, bai. mementoa da? Bai, bai, bai, Gut, bai, bai. dira, bai. eh, lau dira bakar Lau, lau, lau, geu besteik, heltu bada, beste stasiuneke antolatuko dizi holako, edo gaiaz, edo, ma, ba, wala, gu lehen eta igututzu hemen gainte geu besteik, ene uste, jelostu peitiek gue arrakastaz, zehote bada bestek antolatuko dizi. Ah, entzun dituzu uh, bai, jeloskeria batzu? jeloskeria ez, mena zentako gik ez pentsatu edo. Ah, bon, e, eta gauaz egitea, pentsatu duzie? E, gaia zegitia aldu zezernek egiten edo eskietan gainene bai aldzunik egiten enugaz gauaz eta eskuen gainen eta bai da zinez goi mailakoa Ah. Bo, baina, ara, batzutan berritzeko beharra badute elkartek, ah, eh, Euskal Jede elkartek ultra traila egin bai. zuen berritzeko beharra senitu baitzuen, ara, mm. ideia bat izaken. Bai, be, be, berritzeko, mena, urte, turte, turte, turte. Hori da, hori da, bigarren urtea duzie bakar. Ez aidizi egiteko ehuneta hori tamar kilometa. Eta hunen beste laguntzalekin, hunen beste Unen beste jakitatekin ez hola zapartez ah. Eh, egunetik bestiala. Ba, Berbala hartuko du ere izarbeko trailu suri horrek laguntzaile... Eh, ba, laguntzaile... Ba, ba geho guk ez dizuk inbeia uken mila jente egun hartan, eh, nahi hau dizuk egun uken hiue beroita hamar ezik ez boste egun gaizki egaiten eta... ba, voilà. Ba, Familiak diten aldira ala ere, uh, ba, begiratzerat, bazteretan ba, ba, aurten lehen, afen, ian urtin eh, stazionia zabaltu ipeitzen beste aizalere bai, erran ebait eski egizaler eta rakete egintzaler, aurten akse libre gaiten den bezala egiten dizu eguna. Erran ebait, be bakotxe bezinen duzu, ez duhanik, e, eh, e, eguna negaitea nahi badagaini harta, aita lasterken eta ama txokolatine daten eta haurrak eh, zendako ez, lehatzen. edo, edo amalastekan ere bai, eta ba, eta haurretan txokolatineak edo <laughs> bakarrik jaz eh, ja, lehenak zomat demora eman zituen uen mat eta oita bi minuten no. ure mat eta oita bi bai. norzan? mondo Mondo, bai. Ferriereko potiko gazte bat. Hori zein da berriz? Uste di, bai. Bai, segure, bai. Hmm. bai. Uste eta beste bai, eh, uste eta orten eh, Nikola Darmaniak egin eh, ah, bai. zaik. Ultra, bai. ultra trailaren bai. irabaztea. Lagun la, bai. la, la, behituk eta hola, plaze, plaze behita hain ikusti, eta jo beste, beste izentzu maite eseatuko dugu egin bai. Bon. Ara, utxailaren sortzian, izena nahi baduzu eman orai da, azken egunak dira, mm, bai. eta fite joanen dira, gelditzen diren ogoileko horiek. Agogilaren lehenian ere, La Jaiena, ogoita amar kilometrako bai, eh, bai, eh, antolatzen beiti eta ene ustez, e, bo, guni adeja halako beita zinez eta erbeit eta larani eta horri eta otsogo horri eta oiko horregine beituti, holtzarteko zubi eta denak. Hala, ebe gupe zain beste zen eta haiditin lanin antolatzeko zen. Bibatziak, bilesker? Dezetzaz, aste buruntan ere Euskaligatiak kirol zelaietan eta kantxetan ibiliko gira larun batean lehenik futbola zefabiko derbi haundia iruak eta erdetatik goiti tide desan zelaian baionak angelu errezibitzen du piskat berantxago seiak eta erditan errugbia jandoze zelaietik zuzenean topa malaueko partida baionak lioneko lu errezibitzen du hilalabiziko partida jadanik esuri urdinendako dako igandean federaletako errugbia maulek zigorturik oloruen jokatzen du agden kontra baina handik ere zuzenen izango gira eta ondotik bostetatik goiti pilota izanen dugu baionako modernetik amaturen frantziako finala binazka trinketean Euskal Herriko Xapeldun gazteak Kirisariko ospital eta gisan dut zarexeiko holtzomendi eta osafrenen kontra Euskal Herratietan lekuko kirola zuzenean Jokoskampo emanaldia segitzen dugu entzuleak e, Siberuan egire alde bat eh, gaurkoan eta badakzio zuek ere parte hartzen alduzuela. Leituz 0 bost, bost behatzi, bi sortzi, bi behatzi, sortzi, zazpi telefono zenbakira. Lehen partean eh, izan gira mendiaz eta izar besuria ipatu dugu Erika Alzazeberekin. Erika beti gurekin dugu eta ino mintzatuko da ikusko zuen batu sekundatu errukbiaz ere. Baina guai, e, pantxika errukbiaz mintzatuko gira eta behar bada mauleta beraz, eh, bereziki, uh, gien, eh, Hori da, uh, beraz, zuri, bai, Eta, zure ezagutza egiteko, pixka bat, somaturte, errok bianari zirela? Uh, sumat euh, urte, hama zazpedo hama sortzi urte, hama urtetan euh, hasi dit, eta voilà, oi, uh, egun batit uh, hogeita sortzi, ordin, uh, voilà, oi, hama sortzi urte. Hama urteetan hasi abeaz? Eh? Bai, uh, gutu goa beha, bai, maulen eta... Goiz da hori edo, esan beste, eh? Uste? Ez, ez, uh, uste dit, uh, bost urteetan uh, eh, algetutzu eh, haitzen, eta geho uh, ekolo durik bi hori delako hortan uh, hama hiu urte hartino, ordinik eh, hamarutetan, hama urtetan hasi dit eh, eh, Benjamin uh, delako maila mm. hortan. Lehenago, lehenago zeite egin duzu, beste bat? Uh, bai, amini bat, bat fut amini bat, eta basket amini bat bai uh, Eta geho lagunak rugbya mentzien. Rugbya kira uh, lagunak segitzitzat eta hala, maule, Hala, adzinek. eta erriki galdeginen jogu, zuk, errugbya. Segitzen duzu, egiten duzu, jokatzen edo jokatu duzu? E, tipi egin dit. bi eta ne haur, nintin hortzako oro galdik. <laughs> eta... Zertzen bortitz Ez ez ez nien undutzen bortitz bestentako dako Eta ez pe portatzen galtzi, ene haitek bisikleta bat jose zitazen. E, egia da? Ba, egia. <laughs> eta bisikletan se ira irahaztea. Eta bizikleta hori urtez egin jat. Egia, bai, bisikleta... Bai. Nei. Voilà. Bigarren, uh, Sibiruko bigarren Marcel Kei. Uh, <laughs> Enuk heini harta izan. Diakinen <laughs> ginuen. Sumetatzen jani hanbi hain hala zahartzia. <laughs> Geo bai, bai, kusiko. Bai, ez da gaizki zain. Horrek jana idu ala ere gaztea anitz pasatzen dira erruk bitik, eh? Bai, eh, fe maulen... Eh, Instituzio bat da erruk bitik, Sibiruan. Bai, uste dit, eben, eh, bai maulen beziki... Kirol eh, lehena dela, eh, baduz, futbola edo frikbia, eta geho zer basketa eh, gotanen, eta baduz, handbolak bai ataratzen ordin bon. Pilota? Ba, pelota bai, ja, pelota bai. Azten zuen egan nahi du. Bena, aldizu egiten bai pelota, rugbiaekin. Bai, anez badire, biak egiten dituztenak. Uh, uste dut, tituluak irabazi dituzula ere gazte-gazte sailean? Uh, bai, bai, bai, be, junior uh, mailan, euh, junior balandrade, mailan, uh, irabazi izug euh, champion de France, uh, Frantziako titulia, uh, bimila lauin, uste dit, bai, bimila lauin, eta, bon, izigarre, euh, urte, izigarre urte Eta batzu eh, joan dira goiti? Uh, ene mailan ez, uh, nahi diz, Lopez kamia haipatu ez, mera, huak hi urte gitzago bat izi. Gazteago da, bai. Bai, gazteago, mera titulik ebai jabazititzu hain, uh, hain mailan, hain Mena, ni uh, nik hi urte abo bat jat, ordin... Uh, Aizan azira, zuk eman zegoen, Kami Lopezekin? Bai, mena, maulen uh, lehen ekipan. Lehen ekipan. Lehen ekipan, ez uh, junior mailan ez. Eta, oh, sinesten duzu, no, bere... Uh, Bai, mina huak basitzen bai, bestik beno habo, eh, bai. haman sortzi urteetan bon, eh, han fizika zizun eh, zigarri bat lodiegi, eta mena teknika bestik beno, bestik beno jabu Ba, eh. Zaila da beti pentsatzea, eh, maure nari bai. den jokolari bat, eh, bai. egun uh, bataz Clermonen izanen dela, frantziako ekipa uh, kasik titulera. Ba, hemen, hain, hain, uh, hain evoluzionia, uh, ez duzu mauletik Clermon iladzun egun bat, ez? Bai, bai, bai. Igan duk bordeletik la urte, prodede, bia, bi urte, uh, eta geho bi urte top 14 bordelekin, mm. geho urte bat perpian, eta... Bai. Ah, egin du bide, egin du bide, egin eh, du bide. Dena ah. den erraiten da, mauleko errukbi eh, bai. eskola, eskola ona dela, zer etik, eh? zertu berezia? Be, ben, ba, justo ki uh, urte horietan deja uh, Eh, Lupezen ekipa, ez ouais. gari huntzen. Nola espikatzen duzulako ah. ala ere... Eh? Ebe, bon, zent, eh, Zigarri goizik hasten, ha, bila, baina bon, eta geho beti uste dit, uh, eskolan eba jaiera, eta Uh, ez duzu entrenamentia baizik uh, uh, uste dit uh, uh, goizan edo igantin, uh, gazte geraik uh, bagutzak uh, rugbi ekin hola itzia eta uste dit hola kultura bat diz mm, <laughs> kultura bai, bai. lada bai, beti maulen jokatu duzu? Uh, nik ez igan urtin uh, Toulouseko Toulouse beni Toulouse nutuntzu ordin euh, Castaneko uh, ekipan uh, aitenuzu uh, urte bat voilà, eta geho mauleat berrigin Hala zen dako joan zinen? Ebe zenta ene lagunak uh, han euh, lan atzan behitzin eta geho nik, euh, nik, nik ine behiniz uh, mundin ordin bon anuzu Donc, higitzen, ordin, uh, jounuzu hat, eta han lan uh, eh, Toulouzen kantzin, eta geho rubia, ebai, ekipa hon bai, eh, ba, eh, bat ebai... federal bat uh, mailekoa? Bai, bai, mauleko bermailan, eh, intutzen, eta, bon, bat, han, bat, edo kastane, eta kastaneko ekin, uh, gentiekin, uh, Eta bon, untsa igantzuzin, ozin, Hori, hat junez, haitzea, uh, uh, rugby haitzea. Uh, <laughs> uh, eh, bai, ba, ba, zizina, bai, Zer, da, primak dira, nola da? Ez, bo, han, uh, kastanen, hilabeteko... Uh, uh, bat? Hilabete xari bat, bagina, ba, ba, bai, mini bat. Ah, zer, bai? mini eh, ez aski eh, bizitzeko, eh, ah. mini bat Eta maulen? maila berdinean zizte? Na, maulen orek duzu, maulen eh, horroek uh, eraiten zi, ez dela xoji, ba, ez duzu, nik ez dit xojik, maulen, <laughs> nira, ez dakizu... Eh, Batzuek bai? Pff, hoi, eh, gal, galto handia. <laughs> Ez duzia ipatzen hori jokolaien hartzian? Ba, ez, bo, ez hanx. Galdera dibikatua? Ez, ez duzu xojik hola, ez duzu, ez, ez duzu xojik, mena, batutu uh, primak... Uh, ez denen dako ez berdin? Ah, bai, primak bai, bai. Primak bai, primak bai. Primak bai. aparte... Uh... Bena geho, jinten behitia, gazoala eh, eh. pakatzen dizi, dizi eta ah, bai. gezako, Bide fresak. Voilà, mhm. horako mm. gezak. Bena bon, zitu uste... Zer da, diferentzia handia, eh, kluba, mailane, Maule, Zahem eta Kastanaren artean. Biak federal batean, mena... Bai, bo, bo, Kastanek uste dit uh, ez dizu mauliko ber historia, deja, maulik badizu historia bat, mm. uh, bat, uh, klub euh, euh, solido bat duzu. Bai, euh, bai, ez bai. bena formazio horrekin eta uh, historia horrekin eta kultura horretemekunin horrekin, horrekin Uh, ehm, eh, en uzero txaman lentako, bon, haben, eh, bon, federal bat in bon, jasten, ba, eh, jasten magia ez duzu bate grabe, egoiten magia hobe, mena, kastanen, adibidez, nik uste dit uh, uh, egin bat ezen uh, bat uh, juten bada, uh, ebe kloba halduz juten bi urtez jasten bi nivelez, ko. Ados, biziki instable instable. Bai, bai, instable Ez tizu, bala, dila kastane, dila, dila zazpi sortzi urte, uh, seri mailan, kwa. Honor ah, euh, mailan, ordin, eta euh, geho, norbait jinduzu euh, amini bat ordin, uh, jokalari eta... Ez dira lekukoak jokalariak, ez dira angoak? bai, amini bat mena, pff, <laughs> Esperientzia hona da izan da edo? Ah, ba, mi rugby. E- mailan izi gari guna, izi Ni, ni urte bat egon izu han... Uh, izan duzu eh, jokarai izigarri honekin, uh, entrenatzaile izigarri honekin, eta uh, urte, urte hon, izigarri hon bat igan dit. e, esperientzia, uh, ah, bai, irabazi duzu esperientzian? Ah, rugby mailan, bai, izigarri hon txosiz. Uh, bon, ez dit komparatuko koma mena, ez dit zubergaiza, mena... Eta zanako ez, ez, ez laike maule hola izaiten al? Maule ara, ah, me, maule entako... Eh, Entrenamenduen aldetik... Bai, edo... me, eh, eh, maule kestiz behar kastane eh, exemplu bezala ah, hartu, eh? Espiritua nahi duzu atx... Eh, bai, horako ekipa bat, uh, nu, bala, ami bat, urte hoietan bat dizi eso, jordin, jokala egunak jisten tutzu, mm. bena, bardin, uh, di, bi urte enbioian, ez duzu eta ez duzu ekipaik, eh? Hori eh, oh. <laughs> euh, norma, fe, federal bateko bai. taldeetan, eta maule da, eh, pixka bat, berezita, berezia? Bai, berezi, bai, mena, Hein, bah, bah, pro baguni, ba, top 14 eta Pro D2 fédéral battre, là, et eta Fédéral bat euh, de la uh, amateur delako dela. Mena tout, je te vois, Fédéral federal bata euh, uh, profesionalizatzen nahi sur d'une. uh, aski d'ici, si euh, vous geren maila pro bat et ta et ta uh, maule bezala, eta ba, ez dut le joaian federalen mailan, mais na, beste, beste maila équipe qui um, qui nous. dela, kipitik hasten zirelaiko, entrenamenduak egiten e, segituak nula e, eh, medikoen aldetik eta segituak zirezte ongi Maulen, uste dutzuk zauri bat e, eh, importanta ukatzen dela bai, bai, bai, kendit e, dila hamar urte bai e, e, hau txen izen tibia eta perone <laughs> biak, biak, bai, biak eta bon zoma demora mugitu gabe bo, Ah, mugitu gabe, uh, bo, bi hilabete, mena geho uh, ribia, ribia uh, hilabete, edo ah, kasi urte bat. Bai, urte bat, hori gertatzen da. Eh? Bai, bara, me hoik... Uh, eh, mena geho, zuk gana zize... ez ez, hola, tipi tipi kasten dela, eko, no, hebele... Ah, den, hola, parkideri, uh, bai, ba, mar, urte arte. Bai, Ez bai <laughs> Bai, mena, segur, kolpez erretzibitzia en, bai, jantxa bat bai, eta isiatzen, isiatzen jat uh, uh, eh, aldi batez, aldi batez uh, bon, uh, entretien delako egiteko, eh? Voilà. Pixuak ba, aldi batez egiten dugulaik, ez duzuga al uh, handiz uh, altxatzen, Bon, <laughs> aldi bat entretien eta, bon, prevenzione, bai, egiten euh, ditu. Ba, gero kinezira, voilà, beraz, bon, duzu. Ongi zure ere mua da. Gengirez, uh, zazpi, uh, zazpi partida sasoina bururatzeko. Hai. Maule, azkena ziste. Bai. Uh, komplikatu da, hor, uh, komplikatu da. Uh, bai, ba, ikusten badugu uh, klasifikazioen hori ikusten badugu, bai, hauai egun, egun azken, azken agitzuk, mena, bon, uh, uh, guekin haitutuk uh, eh, eh, ez ordin uh, jabazten malimatuk gue uh, uste jat uh, huna bat dugula, maila horretan egoiteko. Untsa asitzin ez Bai, bai. Baina gero ezin irabazi gehiago. <laughs> Ze pasatu da, talde azkarragoak zirelako bai, edo... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Euh, bon, lehen partida, ez dakit. Lehen partida, bai, euh, ex enkuntre, bon, e, berdinketa egin jake. Sortzi edo, bai. Bai, bon, lehen partidazia jentako bai, zenta geho exeko hori abazidik. Hori da? Hala, euh, me, bon, partida hun bat egin gina, mena surtut uh, defentsan. Izan da, sasoniko partida hobeena? Uh, hobeena, bo, defentsan heltu bat, bai. Mena geho jokin, uh, uste jat, uh, Eh, bi, bi partidak uh, eh, fen, bainerren partida bai zigarri untzean mena galdu ginean uh, uh, azkenin eta uh, bon, bazia historia mini bat ikentzia dugu bainerriko eta geho hoi ustidat partida hon bat jokin eta geho uh, bla, beste bi uh, partidak jabazik uh, eta lanumezan bon, partida honak sutia ebai eta geho uh, partida gaitzena olu enkontrezia eben, eh, uh, eh, exen, exen haste bat eh, eta geho, eta hor egia partida ez, ez bat egun bat egin gina. Eh, ba, ah. bilana iteko bi partida irabazi dituzue, bi, bai. eta uh, zailtasunetan zirezte hori ahekita. Bai, bai. Federal bat, ah. maila, mauleren lekua da? Ebe, eh, ikusiko izug eh, hor uh, <laughs> edo maiatzen. Me nik uste dit aurten, ikusten badug, beste ekipak ikusten baditug eta hola. Nik uste dit, bai, aurten hor uh, gue, hor badizug bon, ex eta os, eltu bat, bestik beno hobeago, mena... Eh, beste ekipak e, eh, ha, ba, begiratzen giruen eh, lan ah, emuzan ez dira hain urgun ah, ez ez nana ez ez e, groie ne finiez. Ah, ez finiez. partida, ez finiez. Ez ez, behar behar behar du ala ere. Deja lehen, euh, lehen gaiza behar duzugu jabazi uh, iganti, natxu utoki, uh, ag den kontre. de, uh, badizu lau, lau, pun, beno, lau puntu habo. Bai. Gu beno lau puntu habo. Zazpigarren lau puntu gehiago. jabazten main badugu, lau puntu dira. Janik finala txiki bat alere, eh? Voilà, mais là, hor, euh, euh, azken lau partidak, lau finalak ditu, eh? Hori ouais, da, hori da, dira, hori, bai, esan ditzen duzu aldean, prestatu ba, zidezte horretan? Bai, me, me presione horrekin, ez, ez jasteko presiona ekin, ordin uh, kostumatu beti uh, eh, presione horrekin haitzi, ba, kizug maulen ez la behar galdu, ordin... Eh, eta, galtzen dugulaik uh, eh, baina errenkuntre bezala, eh, eta egia kresu gira. <laughs> Yes. Bai, ja, han galdu zinuten, akden kontra? Bai, hogeita bat hamabi bai. bai. zerten alduzu akdetaz? Be, pff, han, bo, ekip, ekip, ene ustez, hobe. Me hi lau isiga, uh, eh, izigarri hun, eta bestik, eh, bon, eh, normal normal. Ordin, bon, ez uh, dakit, ikusiko, ikusiko diak mena uste diat, uh, uh, uste, diat, jokia, uh, untsa zerten, uh, bat, izan. han, zer, eh, egin zinuten, eh, hemen ez duzuen egin behar? Eh, han, pfff, hatzi jatamia, mena, ez, mena, Voilà. Ma concentratoire qui s'en insiste. Mais arrête de voir d'ici. Mais ta ouais, merci. Et eh, jokatzen era, oloruen jokatzen da, sigor eh, batengatik. Ouais. Sigor haute da oloruen jokatzea. Naia guko izan, ah. naia guko sinuten jokatu bistan da. Bai, bai, bistan dena bai, mena ah, bon, parti sigoroi. C'est c'est dire sous sigoras. Mais il eh, inarruxaldi tipi bat izan zela? Ba, e, arbitrak uh, eh, ikentzizu nami bat, mena, uste dit, eh, eh, arbitrak uh, rapor delako bat egin zizun, eta aski gogor, ordin, bon, uste dit, zigor sigor minimoa ikendugu eta hagin izun uh, han itxabu ikaiten, ordin, bon, uste dit eh, partida bat uh, eta bera. Han itzan du, uh, eh, olorunen jokatzea? Bo, amini bat bai segur, uh, zenta maulen bat bai gue, uh, gue roperak uh, bon, uh, ak uste diat berga izadela, zenta jinten behitia, uh, Olueat edo mauleat, antako uste diat berga izadela eta Euh, lagunarteko? Bai, lagunarteko bai e, neskene eta bi, bi entrenamentu zun e, aste hartin eta astizkenin eta bi beste bat eta eta geho eta geho e. Azkarri zaiteko ba, Sua, sua Sua <laughs> Mil esker, bai. gien Eta hortan bururatuko dugu gure saioa, olatz, usaian usai amezala, aste buruntako itzorduak zoindira dira. Eta bai, gauzak fite joan direla. E, eh, janen dugu beraz aste buruntan, eh, be, ostira luntan izanen dugula Kirol magazina hausian, e, bezala, gero gauza frango aste buruntan, ne, larun batuntan, eh, iruak territan futbola, zefabiko derbia, baiona angelu, diri desan zeraietik izanen gira larun batian. Eta ondotik, handik ez dugun, jan dozen topa malaueko partida izanen dugu, horre partida importanta baionaren dako, baiona lion beste final bat baionaren dako. Igandean, ahitxasiko gira futbolarekin beraz gien, oloruen izan gira dira emaiteko maule akt partida hori iruak, eh, iruak talaurden inguru izanen da eta gero pilota amatoren finala eskuska trinketean hospital gizan utilizariko gazteak euskal herriko xapeldunak otzomendi ozafren baionako otzomendi kontra baionako modernetik izanen da hori ara entzuliak zer emandoen gaurko jokozkampoan gure partetik besterik ez eta elduden haste arte